Awit, Kabanata 57 Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Iyong aking tinatawag ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagapi. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Kasama ko'y mga leon Kapiling ko sa paghimlay, mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palaso, yaong ngipin nilang taglay, matulis ang mga dila na animoy mga sundang. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili, lagi na lang pagdurusa hinuhuli ng kaaway, masilo ako, nais nila. Ngunit sila ang nahulog sa bitag na inihanda. Panatag na ako, O Diyos, ako ngayoy matatag, purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at purihin siya. Gumising ka at tugtugin mo, yaong lumang lirat alpa Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan na darama sa itaas ang lubos mong katapatan. Purihin kanawa o Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan.